Ola boas, estás a escoitar a edición número 0 do podcast do Proxecto Artístico Plan Galicia. Eu son Mariano Gruero. Comenzarei explicando un pouquiño por que me plantexei facer en primeiro lugar o podcast e despois o proxecto artístico Plan Galicia, inda que sacais non me dará tempo nesta edición a facer todo xunto. Ben, o primeiro podcast Seguramente todos, se estades escuitando isto, xa sabedes o que é un podcast, pero nunca está de máis lembralo. Os podcasts empezanse a facer como unha especie de xeito de weblog falado. A súa vez, os weblog veñen a ser unha páxina personal onde un vai deixando as súas anotacións na rede. Están caracterizados porque teñen unha gran facilidade para a publicación é para suscripción ti podes ver un, un weblog novas, eh, artigos suscribirte a él eh, estar informado dos últimos que saíron do mesmo xeito o mesmo pasa co podcast a única diferencia é que estamos a falar de audio pois ben estes podcast, dende os últimos meses de 2004 primeiros de 2005 veñen cada vez digamos que máis de moda pero porque é unha cousa bastante práctica. Eu o vexo do seguinte xeito. Non todo o mundo pode ter un programa de radio nunha radio porque o espectro é físicamente limitado, co cal legalmente tamén está limitado. Pero do mesmo xeito que en internet podemos publicar páxinas web, porque non facer programas de radio? Pois ben, isto ven a ser unha especie de diario personal, os podcasts. Eu estou facendo de xeito persoal un proxecto artístico eh, ten varios formatos ten fotografías, ten ensaios, ten artigos, ten exposicións e unha vez hai uns meses plantexeime por que non facer un podcast o primeiro que faz é claro ver se hai alguén fixo hai alguén que fixera algo semellante máis que nada porque sempre está ben ter uns puntos de referencia pero na Galiza non atopei moito, <laughs> bueno, en realidad non atopei nada, aínda que estou seguro que xa hai outros podcasts. Entón, comecei a mirar por aí e dime conta que para un traballo artístico do, que, do tipo que eu andaba a facer podría ser moi útil. De feito, tive en pena non descubrilo antes este formato porque se chego a sabelo, cando fora facendo fotografías, levaría a miña grabadora en riba, como estou facendo agora, e podría ir comentando o porqué, o porqué de cada fotografía. Mais claro, dixen eu, que máis dá que xa teña comezado, xa comecei hai dos anos este proxecto, porque do mesmo xeito que outros formatos foron engadidos a este proxecto, por exemplo, un weblog, a páxina web do proxecto, porque non despois ir utilizando. Deu un tren, xa pasou. A isto me refería coa inmediatez do podcast. Eu estou agora mesmo indo dun sitio a outro, estou nunha estación de tren e podes ir gravando, non tens por que estar na casa diante do ordenador a hora de facer isto. <laughs> Ben, pois como iba dicindo, parece un formato bastante interesante, verdade? Para, para un proxecto, porque así quen, quen queira ver o proxecto non somente se limitará a ver as fotografías pode ver o meu punto de vista despois lle gustar, pode non gustar pode opinar eh, digamos que eu creo que será bastante mellor cantos máis datos teñas por iso me parece unha boa cousa o podcast claro, poderíamos decir e por que non eh, poder facer un podcast de novas ou eu que sei, de música, de máis cousas, bueno, a verdade é que xa os hai, e está ben, a min gustaríame facer, por exemplo, un podcast de literatura. Pero ben, por que non enfocalo neste caso concreto como se xa todo estivera normalizado e neste caso sinceramente facer o do proxecto artístico? Pois pareceme boa cousa. é por eso estou facendo este que digamos que é o primeiro podcast de, de proba. Pois ben, o proxecto artístico Plan Galicia. Ai, isto e vos xa historia para contar noutro podcast.